c'est une journée qui est effectivement très importante puisqu'elle se situe sous le patronage du Conseil constitutionnel. Ikerketa egun euh, biziki importantea da. Euh, Kontseilu konstituzionalaren gerizapean iraganen baita. Très très significative, on va avoir euh, des gens qui viennent en parler d'Égypte. La suerteko esperientzia ezberdinen arteko konparaketa egiten alko da, ala nola mintzalariak etorriko diren Egiptaz, Hego Afrikaz edo Hongriaz mintzatzeko président du tribunal constitutionnel polonais. Bai eta aktualitateko gaiari lotuz, krisian den Poloniako kontseilu konstituzionaleko president oia ere mintzatu beharra da. on n'a euh, dans le programme de parler euh, de la question basque, de la question... Eta ez dugu ahantzi programan eskoleriko eta Espainiako egoera ipatzia. Manuel Miranda, Espainiako hausitegi konstituzionaleko prokuradore nagusia, hori izanen baita transizioaz mintzatzeko. pour évoquer la question de la, de la torture euh, en Espagne. Jadanik, Bayonarat etorria zen, Espainian bilia den tortura aipatzeko. Donc c'est une journée extrêmement importante scientifiquement. Beraz, egun garrantzitsu bat da, zientifikoki baita ere mediatikoki, aktualitate berua jorratuko duena. immédiate. Et évidemment, on va avoir ici des dernières expériences. Demokrazia eta transizioko justiziako azken esperientziak aztertuko baitira. Les problèmes de justice constitutionnelle, de démocratisation et de justice transitionnelle. Il est bien évident que ça va avoir un impact important. et da, eragina okanen duela, frantses jurista eta konstituzio kontseilarien artian. Euh, sur la question de la transition, sur la question de la mémoire. Transitioaz, memoriaz, justizia transitionnalaz, sensibilizatuak izanen dira. C'est vrai que c'est la première fois qu'on organise un colloque sur ces questions-là euh, au Conseil constitutionnel. Lehen aldia da kolokio bat antolatua euh, dela gai horietaz, hemen, Kontseilu Konstituzionalean. Presidenta bera, Jean-Louis Debré, hor izanen da, abiatzeko mintzaldia eginen du eta lanetan parte hartuko du. Ah, euh, donc ça aura un effet de sensibilisation. Un Sensibilisation une informatze fonction importante bat ukanen du. Mon avis sera important parce que je vous dis, c'est la première fois que... Lehen aldia da olako debate bat izanen dela toki hortan. On a des gens du ministère des Affaires étrangères qui seront présents, des gens du ministère de l'Intérieur, de la Justice. Kanpoko aferetako, justizia eta barne ministeritzako jendiak, bai eta epaileak ere hor izanen dira. Beraz, jakinean den publiko bat hor izanen da. Euh, euh, pour ces questions qu'on va avoir lors de cette journée d'études.